บุ๊กทู แปดสิบเอ็ด อดีตการหนึ่ง passado um เขียน escrever เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Ele escreveu uma carta. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ E ela escreveu um postal. อ่าน Ler. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ Ele leu uma revista. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม E ela leu um livro. หยิบ pegar เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน ele pegou um cigarro เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น ela pegou um pedaço de chocolate เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย ele foi infiel mas ela foi fiel เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน ele era preguiçoso mas ela trabalhava muito เขาจนแต่เธอรวย ele era pobre mas ela era rica เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ ele não tinha dinheiro só dívidas เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย ele não tinha sorte só azar เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว ele não tinha sucesso só insucesso ขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Ele não estava satisfeito, mas insatisfeito. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Ele não estava feliz, mas infeliz. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร Ele não era simpático, mas antipático.